Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball, <laughs> en redacció de Salva Folgador i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recordeu que ens podeu sintonitzar mitjançant en 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, <laughs> en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esporge97nit, arroba esporge97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és manteniu l'esperança que el València puga formar una plantilla competitiva? És la pregunta que vos fem en la nit d'avui. Manteniu l'esperança que el València puga formar una plantilla competitiva? Jo no sé si és l'espasa de, de fusta que ens va dir Ayala, però a dia d'avui, aquella famosa expressió que va acunyar Manolo Llorente de la botella de la il·lusió podríem dir que té poc de líquid. La realitat, i el primer que ens agradaria als periodistes, perquè tindríem més xitxa que contar-vos, seria contar-vos que el València ha tancat un o dos o tres jugadors o que ha transferit una o dos o tres de les fitxes grosses que li sobren a les de la plantilla, és a dir, aquella metamorfosi que més o menys de plantilla va anunciar Suso García Pitarc el dia de la presentació del nou contracte de Paco Llestaran. A hores d'ara la realitat és que el València no només no ha incorporat cap futbolista, si més no dos objectius que s'havia fixat, un més fixat que l'altre, i ara després ho explicarem, però dos dels noms que venien sonant, o tres ja, s'han escapat. Air Diaguarà, com us varen contar, i en la vesprada d'avui hem conegut de la boca del representant de Gustavo Gómez que ho té molt propet per a fer-se amb el Besiktas de Turquia. A tot això, a més, avui va ser confirmada la notícia que vos contàvem el dia 2 de juny, que Xerisev ha signat com a jugador del Villarreal amb aquestes tres situacions, més un entrenador del qual no podem dubtar perquè no arranca la temporada, però no és un entrenador nou, és el que va acabar l'anterior, és complicat explicar-li a la gent o fer-li veure a la gent que pot tindre il·lusió. No tot és la il·lusió. Una de les coses que se'ns dia, com ha presentat el València a la campanya de Bonaments, és que la gent se va fer abonar d'un equip perquè li té estima a aquest equip, no per com ha quedat. Però tampoc tampoc és mentira que les coses que estan passant no ajuden a tindre un ratio d'optimisme com, com a per a pensar que eh, hi ha moltes raons per il·lusionar-se de cara la temporada vinent. A la fi, la il·lusió no, però la realitat la marcarà si entra o no la pilota quan comença a rodar de veritat. I això per més o menys il·lusionant que pugui ser un estiu, no ho garantís ningú. Però torna a dir, la realitat a hores d'ara és que n'hi ha poc on agarrar-se per a pensar en aquesta eh, situació de possibilitat de tindre il·lusió, de viure el valor, com diu el València a la seva campanya, per a fer eh, nous abonaments. Avui, una té revés, amb la confirmació que Gustavo Gómez se en va, o, o ho té pràcticament fet, per anar-se'n al conjunt del Besiktas. 11 i 36, que tenim molta cosa de la que parlar, així que no perdem massa temps i entrem ja en el nostre àlbum, l'obrim i, com sempre, l'actualitat la tenim condensada allí en 5 fotos. Gustavo Gómez s'allunya. El seu representant Augusto Paraja ha declarat en una ràdio paraguayana que el futbolista está mola a de tancar el seu fichaje pel Besiktas Turk. Que, es el, hasta hoy es el club que más está ofertando por Gustavo. Besiktas es. sí, sí, sí, y estamos ahí, viste, eh, en principio eh, los números no están tan lejanos y faltaría acercar un poquito las dos partes. Ara zona Naní. según informacions aparegudes a Italia el Valencia voldria fer hacerse amb el portuguès que juga al Fenerbahce i té una clàusula de 8 milions i mig d'euros de rescisió. El València també rebutja ofertes, concretament i segons Sky Sports una de 40 milions d'euros per André Gómez que hauria realitzat el Chelsea de la Premier League. El camí de l'ascens arranca el 4 de juliol. L'equip Granota arrencarà aquest dia la pretemporada. Tant la jornada inicial com el dia següent seran per a proves mèdiques i el dia 6 de juny ja començaran els exercicis amb munyir sobre l'herba. Adeu a Justin Hamilton. València Bàsquet veu com haurà de prescindir del seu millor jugador que militarà la temporada vinent en l'NBA. 11 de la nit i 37 minuts. Vos repetim la pregunta en el Twitter, arroba esportgen97nit, arroba esportgen97nit. Manteniu l'esperança que el València puga formar una plantilla competitiva. Fem una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem amb el tema Gustavo Gómez, que és el tema d'apertura, però no l'únic que anem a tocar en estos esports que aniran fins l'hora de la matinada en València en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Firsa Valencia. Reserva en la web del casino. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia, más de mil vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria La Avenida del Automóvil online. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? cocotas. ¿Cómo? cocotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas, uno más de la familia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit i 39 minutos. Esta vesprada votaba la noticia en una radio paraguayana, en Radio Monumental, el representante, un de los dos representantes que te Gustavo Gómez, te vayan en parella, eh, Augusto Paraja y Renato Vitar. Augusto Paraja declaraba en Monumental Radio que el futbolista está mola prop al eh, del Besitas, que ya tan solo es una un millón de euros, pero que piensa pensa que se puede arreglar. De esta manera, estas son las declaraciones de Augusto Paraja, el representante de Gustavo Gómez, confirmando que el jugador está colocad per al conjunt del Besiktas. Danos lo último que tenés, Augusto Paracas, si hace 20 minutos estuvo el presidente de Lanús, estuviste vos, estuvo Gustavo, danos lo último. Y estamos ahí, viste, hay una, pequeña diferencia todavía con un club, viste que es un club turco, que, es el, hasta hoy es el club que más está ofertando por Gustavo. Besiktas es. sí, sí, sí, y estamos ahí eh, en principio eh, los números no están tan lejanos y faltaría acercar un poquito las dos partes para que sea viable, ¿no? El tema de Gustavo con, con, lo que es Turquía, el trato de Gustavo ya está, está acordado. Besistas, el turco sí. Vos que lo asesorás, sos su representante, le habrás dicho, te conviene, te va, dinero, futuro, ¿fue así? Eh, es un buen club, es un club que juega competencia europea es un país lindo y es un, como te digo, es un gran club que, que le paga lo que, lo que Gustavo merece ganar. Si se recordeu, recordado, Anit, Folgado, que tal, Anit. tal, Manolo? Buenas. en Argentina en que no ha arribat cap oferta del Valencia. Efectivamente, Manolo. Sí, és una informació que arribava des de, des de l'Argentina, eh, que tenia també certa consonància en les declaracions de la setmana passada del mateix president d'aquesta aquesta mateixa sintonia. Ah, Nico, de, Nicolás Russo parlant de, de que no hi havia oferta. Que va dir que no hi havia cap oferta en ferm del València per aquest jugador. I és més, esta vesprada hem pogut parlar amb el soci d'Augusto Parajam, Renato Vital, que també du els assunts de Gustavo Gómez. En efecte, ens ha confirmat que eh, està tot prou encaminat per a que Gustavo Gómez acabe en Besiktas, val? no està tancada l'operació, però està encamena, encaminadíssima perdó, per a que Gustavo Gómez acabe en Besiktas, i ens ha dit que, si bé cert que hi hagués en el seu moment un interès del València per al futbolista, que tingueren eh, notícies d'interès del València, en cap moment ha arribat oferta del València per este futbolista. Per tant, o el València està lligat de peus i mans, cosa que no sembla perquè ells ho estiguen Bologna intentant tancar Diaguarà, o este futbolista parar en algun moment l'interès o han vist alguna cosa que no els quadrava. I això, per això el futbolista, entre d'altres coses, també acaba anant-se'n a Turquia. Però és cert que primer Nicolás Russo la setmana passada en esta sintonia ahir en Argentina es publicava, i avui, torna a dir, Renato Vitar, el soci d'Augusto Paraja, que du els assumpts de Gustavo Gómez, també ens confirma que oferta com a tal del València no ha existit en cap moment, Salva. Sí, sí, Manolo, són informacions que, que efectivament arriben del Paraguai, que arriben de la de Argentina uh mhm. -huh. que arriben des de l'exterior, però que parlen ja, eh, i acabem d'escoltar un dels representants del, del futbolista, Manolo, de que eh, Gustavo se'n va a Turquia a guanyar els diners que mereix eh, guanyar, per tant és altra situació econòmica, molt semblant a la de Diabarà, i a partir de pues en les últimes eh, 24 hores, Manolo, al València se li escapen dos futbolistes. Podem estar d'acord o no, sempre comentem el mateix, són interessants o no per al gran públic, perquè són futbolistes eh, O sigui, en este cas el València, que, que, és, és la que me dona, mm. eh, eh, havia frenat i no havia acabat fent l'oferta. Si tu estàs interessat, acabes fent una oferta més pront o més tard. Cas de Diaguarà, cas sembla de Kostic, però en este cas, en el cas de Gustavo Gómez, és molt estrany que sí, en un principi preguntaren, com avui mm. han dit, però que el València no havia fet cap oferta per a este futbolista. Per tant, algo ha estat ahí que ha frenat l'oferta del conjunt de Mestalla. No, no, evidentment, Manolo, però el globo de Gustavo Gómez eh, no l'unfla la premsa. No, evidentment. També l'unfla el, el València. Mm -hmm. I per circumstàncies econòmiques, Aire Diabara i avui eh, Gustavo Gómez. Volen que és el que corre amb, amb Kostic, que és el tercer, Manolo. Ja parlen dilluns, o uh mhm. -huh. no sé si diumenge, que semblava que el València anava, anava a firmar esta setmana Gustavo Gómez, Diabarà i, i Kostic. De moment, dos o tres. Semblava que estava tot avançadíssim. Desgraciadament, la info arriba des de l'exterior. El València pues, és com un frontó. Suso García Pitar, que és un frontó. Uh -huh. Tot el rebutja. Però Diabarà eh, no, Gustavo Gómez tampoc, i bueno, què és el que corre amb, amb Kostic? pues amb tot això... I tema Isides, pues el tema Isides, Manolo, que és el realment... Eh, important i preocupant, i sides de futbolistes uh mhm. -huh. prescindibles que no d'imprescindibles, i se te manos meneja. Ara parlarem d'això. Més noms que continuen sonant. En el dia d'avui la premsa italiana apunta a un nom. És Nani, el jugador internacional de la selecció portuguesa que milita en Fenerbahce, <coughs> que té 29 anys, és a dir, ja un jugador consagrat, sí, que té una clàusula de rescisió de 8 milions i mig d'euros, per tant, del València a una mala podria fer-se càrrec de la clàusula, però lògicament amb aquesta clàusula podria intentar arribar a un acord amb Fenerbahce per aquí sí la per baix d'esta situació i no oblidem un detall important. Salva, el representant de Nani, es Jorge Méndez. Sí, Jorge Méndez es el repre de, de Naní, efectivament milita en el Fenerbahce. La clàusula de rescisió, Manolo, és baixeta, o baixeta entre cometes, 8,5 milions d'euros, i este sí per preu, al igual que entrava també per preu en un primer moment Gustavo Gómez, sí entra dins de lo que el València eh, actual estaria en condicions de, de pagar per un, per un futbolista. No són massa diners. I si ven ganes, no és un futbolista que sí que s'ha enroïn. Vull dir, futbolista, futbolista de banda, que és el que necessita el, el València després de l'eixida de, uh mhm. -huh. de Fegulí i després de no poder tancar la contractació de, de Serisef. Suposo que ara parlarem de Serisev perquè aquesta història també té certa eh, miga. Però València està buscant un futbolista de, de banda i este Manolo representa per Mendes evidentment jo el seguiria de, jo el seguiria de prop. No, és, és un nom per a no perdre de vista Nani, ex-jugador del United, ara en Fenerbahce internacional, està en la selecció de fet portuguesa que va També jugar. També és complicat, Manolo, que aquesta operació de València la tanque abans de que finalitzi l'Eurocopa. Per què? Perquè Mendes sap en este el momento donat, Nani fa dos o tres bons partits i se revaloritza. Ahir va ser eh, titular en Portugal. És cert que per uns problemes que varen allunyar de la titularitat a Ricardo Quaresma, si no, uh -huh. el titular haguera sigut eh, Quaresma, però ahir va jugar Nani, no va estar mal o no va ser de lo pitjor de Portugal i Mendes Manolo sap que este futbolista, si continua jugant, té mercat eh, quan acaba l'Eurocopa. Bueno, doncs pues, és un nom. L'altre nom, Isia a principi de matí. Informació que ve des d'Anglaterra, des de mm. Sky News, mm. no tan sols al València el rebutgen, el València també rebutja ofertes. En este cas, per André Gómez, de 40 milions d'euros, oferta que venia del Chelsea d'Antonio Conte. Sí, informació que donava ben pronte la cadena de televisió Sky Sports, en el seu informatiu, pues, jo crec, Manolo, que eren les... Eh 8 i mitja o a les 9 del, del matí, en tot cas... Mentre molt estan desdejunant, fent-se l'ofregit i... Això sols, i això és chorizo. Correcte. Bueno, pues sobre les... Eh... <laughs> Una salsa lamentable. <laughs> sobre el bacon refregit, bueno. Correcte. <laughs> Eh, sobre les 9, Manolo, i després de desdejunant, efectivament, Sky Sports eh, publicava que el València rebutjava una oferta del Chelsea, que dirigirá la próxima temporada el actual seleccionador de Italia, també en l'Eurocopa, Antonio Conte, de 32 milions de lliures, que al canvi són poc més de 40 milions eh, d'euros pel futbolista del València, André Gómez. Seria la segona volta que el València eh, rebutja una oferta aquest estiu. Per André Gómez, la de 8, 32 milions de lliures, 40 i poquet més milions eh, d'euros que el València rebutja per André Gómez. De moment el València Manolo es manté ferm en quant a la possibilitat de vendre... André, vol una quantitat superior, que supere els 40... No sé si que s'acosti als 60, que a mi em pareixia una barbaritat, però bueno, si el València ven André per 60 quilos, evidentment, Manolo, eh, ningú mm, protestarà, mhm. entenc, mm -hmm. encara que jo ja t'he dit que no el vendria, però per aquesta quantitat, evidentment, eh, qualsevol futbolista, Manolo, eh, pot eixir <laughs> perfectament de la, de la plantilla. Però bona notícia és sisè. En Anglaterra, Chelsea, André, València rebuig i oferta. Més noms propis. Si sou seguidors d'esta sintonia, que espere que sí, perquè vos considero intel·ligents, el dia 2 de juny ja vos avançàvem el que ha corregut en el dia d'avui. La veritat és que a hores d'ara el València sap que n'hi ha un entrebanc grandíssim per a que Cherisev continue la temporada vinent en el València Club de Futbol. I aquest entrebanc no és un altre que un equip que està a 45 quilòmetres de distància, li diuen Villarreal. Una volta Marcelino García Toral ha comprovat que el Barça fa efectiva la clàusula de recuperació de Denis Suárez, ha exigit per activa i per passiva que l'opció número 1, sí o sí, me parlen des de Villarreal que més que una petició és una obsessió de Marcelino García Toral és la de fitxar Denis Cherisev. I a això hi ha que afegir-li que el Villarreal no està tan econòmicament apurat com el València, ja vos venim també contant des del dilluns, tope del fair play financer, hem d'afegir que el Villarreal, a hores d'ara, Fernando Roig, té molt bones relacions personals amb Florentino Pérez, la clau del Real Madrid, i que per això el Villarreal pot optar per eixos diners que té el Villarreal a no una sessió, si més no un traspàs. Pues així eh, va quedar dit el dia 2 de juny. En el dia d'avui s'ha confirmat que en efecte Cherisev és eh, nou jugador del Villarreal i que torna a l'equip eh, groguet després de l'acord al que han arribat el, el Villarreal i el Real Madrid. Era una història que, així, en esta sintonia, estava escrita perquè així ho contarem, Salva. Sí, però la història, Manolo, té, un, té una altra eh, lectura, i és que eh, el Villarreal, efectivament, avui fa oficial el fitxatge de Serisef, Manolo, però crec que la xifra per la que el Villarreal uh -huh. compra Serisef són 7 quilos i mig el eh, 50% de Cherisev, dels drets de Cherisev. Sí, sí, però el, el València això no ho podia fer? O no volia quedar-se Cherisev. O no volia quedar-se Cherisev. L'espasa de fusta. O no es refiava... Salva, l'espasa de fusta. Vull dir, o el València no se refia de com pot quedar Cherisev de l'operació, o és el futbolista el que ha triat un club, que és un dels càndicaps que té en el València, Europa. que juga a competició europea. Mm. Crec que és una evidència que està ahí. Per últim, per a tancar València, perquè hem d'anar ràpidament, que avui tenim bàsquet i també euro, etc etc. Eh, Canal Sur parla d'un oferiment de Diego Alves al Sevilla. Hem estat parlant en Sevilla. I el que ens conten és que després de la eixida de Beto, el Sevilla vol un porter veterà per a completar la plantilla després dels dos porters que té, Sergio Rico i el que va jugar a la UEFA, que ara mateix no me'n recorde com, com li diuen. Eh, evidentment Monchi vol un porter veterà però no vol pagar els diners que s'estan dient que el València demana per Diego Alves 10 milions d'euros, a més de que diuen que Monchi no és de gastar-se molt de diners en els porters i més en els veterans. Dit això, tot canviaria si Sergio Rico, que té alguna oferta, acabarà acceptant-la ell i el Sevilla i Xint. Ahí podria canviar la cosa. Mentretant, sí hi ha hagut un oferiment, sembla, el Sevilla ha dit gràcies, ho tenim ahir, ho mirarem si fa falta, però de moment no sembla que quadre massa. De moment. Alguna cosa més que dir, Salva? De diaguar alguna novetat? O només o més el que veníem a dir? Sí, que no, no s'ha trencat, però... Sí, el que ir contant, en Manolo, que encara bueno, pues existeix la possibilitat de que el València reactive la, l'operació, però que hi ha més clubs interessats en este futbolista i de moment aquesta operació està en stand-by pel que fa referència al València. Bueno, pues, eh, per cert, David Soria, altre porter del Sevilla, que se'ns quedava en el tintero. Dit això, pel que fa al llevant avui poca novetat, simplement s'ha confirmat que el dia 4 arranca la pretemporada, eh, 4 i 5 proves mèdiques que a partir del 6 ja treballa en camp amb Juan Ramon López Muñiz. Avui hem de parlar de bàsquet. Eh, feia temps que volíem pegar una volta a la temporada de València Bàsquet i per això en el dia d'avui eh, volem eh, posar això, donar-li una nota i saber quines perspectives de futur n'hi ha al voltant de la plantilla Taron. ja Ens acompanya ja el nostre company Juanma Romero. Hola Juanma, què tal? Bona nit. Hola, què tal Manolo? Bona nit. I ens acompanya en els estudis el company de Superdeport també dedicat a la informació de bàsquet i concretament de València Bàsquet, Fran Escudero. Hola Fran, què tal? Bona nit nit. Bona nit, Manolo. Bona nit, Juanma. Bueno, jo la primera pregunta que vos vull fer als dos, eh, abans d'entrar eh, en el que havien quedat per a parar el dia d'avui, que és valoració de la temporada finalitzada i eh, perspectives de la vinent, xicament, vull que entrar a la notícia del dia. Eh, la deu de Justin Hamilton, que se va a NBA, i que València Bàsquet, Juanma i, i Fran, perd un, jo diria que un jugador fonamental en el que s'ha vist en guany. Eh, sens dubte, és un jugador, un jugador fundamental i també és un jugador en el que realment el València Bàsquet ja des de, des de fa setmanes jo crec que tenia molt clar que, que anava a ser molt difícil la, la seva continuïtat. És cert que avui, uh, ah, en aquests moments, València Bàsquet no té confirmació oficial d'aquest acord de Justin Hamilton en una, en una franquícia de la, de la NBA, però tampoc, tampoc necessita Justin Hamilton per <laughs> comunicar-li res a València Bàsquet. Sí, està d'evidència, no? Clar, a més, la, la, la comunicació, la notícia ha vingut per la, per la Federació Croata, que és la que anava a disputar el preolímpic i que finalment ha renunciat a, a, a disputar esta cita en la que, per cert, estava molt il·lusionat, és a dir, que imagina't com serà l'acord que, que ha fet. És un acord per dos anys en, en un equip de, de, de l'NBA. Aleshores, bé, a València Bàsquet ara no li queda un altre que, que buscar alternatives i, i solucions en la pintura. Afortunadament ens queda Bojan Dublevich, uh -huh. que mhm. li queda un any més, més de contracte, i això te salva també i te dona, te dona una garantia important. Juan, el tema de Hamilton. Sí, jo crec que, que el València Bàsquet ja més o menys lo podia imaginar, eh, que, que més tard o més pront el jugador se, no anava no, a continuar la, la pròxima temporada, encara que n'hi havia evidentment desig no, de, que, de que poguera continuar ja se sabia que el somni no, de Justin Hamilton era, una vegada ha fet este debut en la Lliga Endesa, refrendar-se per, a tornar a, per a tornar a la NBA, que és on ell, on ell volia eh, de nou donar-se una oportunitat, firma un contracte multianual, evidentment és una bona oportunitat per a ell, i el València Basque jo crec que ja fa des de fa, fa temps no? que estava ja pensant no? en aquesta situació que, que s'anava a donar, treballant ja en el que puguen ser eh, futures eh, reincorporacions, sobretot per al joc interior, i el València Bàsquet, que, a més, eh, jo crec que està acostumat, no?, sobretot a que jugadors importants se'n vagin cada any, ja se n'ha Pau Riba, se n'ha Justin Dolman, i eh, este any el toro ha sigut per a, per a Justin Hamilton. Eh, veig que el dia d'avui ja publicaves, eh, Fran, que el club està estudiant alternatives a Justin Hamilton. Sí, i fa tres dies ja vas dir que se n'anava a la NBA i que el donaven per perdut. Sí. Però bueno, per això te dia que era que és una, una evidència que el club ja, ja s'estava plantejant alternatives. Avui per mm. avui, per exemple, n'hi ha noms molt interessants a la, a la Lliga CD, ACB, que, com poden ser Andrés Balvin, el, el pivo del, del Sevilla, uh eh, -huh. y Giorgi Sermadini, del, del Morabanca Andorra, o Alen Omic, de, del Valle Gran Canaria. Són jugadors interessants que han destacat en guany a, a la Lliga y i que segur eh, València Bàsquet té, té damunt la taula. Després n'hi ha també opcions més complicades, com poden ser Marco Arapovic o inclús Marco Todorovic, no? que té contracte en el Kinky, però que si no contenen ell com guany es podia, es podia lluitar perquè vinguera el València Bàsquet eh, cedit, al igual que ha fet eh, en este tram final de temporada en Bilbao, i que és un xor per el que el València Bàsquet ja va intentar fitxar la temporada passada i que no, que no va aconseguir. És molt important el matís de, de la sessió perquè els drets de Todorovic els del Barça a la Lliga ACB, és a dir, que només podria vindre cedit eh, per uh -huh. un equip estranger. D'una altra manera n'hi havia tindria València Bàsquet que arribar en un, a un acord amb, a un acord, amb, amb el Barça. Senyors, el que anàvem les dos qüestions fonamentals que vull que avui me, me repasseu. Eh, mm, valoració de l'actual temporada, la que ha finalitzat. És cert que amb rècord de victòries, però també és cert que en Copa del Rei se cau en quarts de final, no és superar el que se va fer l'any passat, Eh, s'empitjora l'As32 de l'Eurocup, no se passa a ronda de la primera volta, i en, en Lliga també torna a quedar-se per molt poquet fora del cinquè partit, en el quart i contra el Real Madrid. Tot i això, tot apunta que Pedro Martínez continuarà en València Bàsquet, però jo vull sentir la vostra opinió sobre com valoreu la temporada del conjunt taronja. Jo crec que dividint en les tres competicions és, és molt simple, no? Eh, és un suspès claríssima a Europa, uh -huh. una prova raspat a la Copa del Rei, uh -huh. i jo ficaria un notable baix, a lo millor, uh -huh. en, en, en la Lliga CDB. Notable baix, simplement, també per les circumstàncies, no? Perquè... Si juntar massa, massa circumstàncies adverses clar, eh, les lesions, París el signe de, de València Bàsquet, sí. eh? perquè tots les temporades passa, passa el mateix. Sempre, Quan arribem als moments importants o als play-offs, sempre n'hi ha lesions i sempre n'hi ha contratemps que, que mermen la capacitat de l'equip. Però és veritat que sumant aquestes tres notes, eh, dins de tot això, la temporada jo crec que, és, eh, que ha sigut bona, no diria molt bona, però bona en quant a xoc de l'equip, en quant el que ha gaudit la gent a la, a la Fonteta i en quant a l'afició que, ha, que ha creat València Bàsquet i la notícia que, que ha sigut València Bàsquet en tot el món, sobretot en, el, en els 20, les 28 victòries de, del rècord. No? Tot això jo crec que, que suma i que més avant, probablement en perspectiva, ho veurem, ho veurem d'una altra manera, com a, com ha sigut la temporada. Juanma. Sí, a, a nivell de resultats, evidentment, eh, jo crec que Europa eh, va ser un fracàs, perquè encara que el Limós eh, pues era un bon equip, eh, el València Bàsquet hauria d'haver-se eh, classificat eh, amb, sense problemes no? per, a la, per a la següent fase d'Europa. De, crec que en la Copa del Rei l'equip en la situació que es va ficar el torneig, sobretot després d'haver de, perdut aquell famós partit del Barça, que va ser el que va inaugurar eh, aquesta Copa davant el, el Bilbao, pues ser una bona opció per a poder intentar arribar a una final. És un torneig que encara que no done eh, a nivell europeu res, sí que és de veres que a la gent li agrada i sobretot el poder guanyar un campionat que, que ja fa molts anys que, que el València Bàsquet no, no ha aconseguit i en la Lliga sí que és de veres que l'equip ha competit, no? Ha, tingut mala sort perquè ha arribat molt minvat en quant a jugadors, la lesió postrera de Luke Sigma, eh, després eh, la de Rafa Martínez, l'equip va, va arribar en unes circumstàncies poc, poc propiciatòries no? de cara a plantar cara al, al Real Madrid, però ha competit, ha lluitat, que és el eh, lo que la gent no? més o menys podia, podia esperar, i al marge d'aquestes situacions, el joc jo crec que no ha sigut malo per part del, del, del valencià bàsquet. La dinàmica de treball és altra cosa que jo crec que en el club es valora eh, molt bé, pues ha sigut bona en quant a, a la implicació de jugadors i en quant a, eh, a la gestió que ha fet en aquest cas eh, Pedro, Pedro Martínez i són punts positius de cara pues, a intentar no? eh, plantar el, el projecte que es consolide i que puga créixer amb el pas de les temporades. Evidentment, si l'ha fet bé Pedro Martínez en aquest sentit, pues el club per això confia en ell per a que puga continuar eh, la, pròxima, la pròxima temporada. De cara a la propera temporada, precisament, que és el que vos vull preguntar ara, hi ha valors nacionals que ja estan molt consolidats en el club, com Guillem Vives, que ha crescut una barbaritat, eh, com el cas de San Emeterio, eh, jugadors dels quals se podrà gaudir l'any que ve, com el cas de Sam Van Rosson, que en quan per culpa de les lesions pràcticament no s'ha pogut gaudir d'ell. Bueno, eh, no té una mala base València Bàsquet, jo crec que, eh, així com de la temporada anterior cap a esta que hem finalitzat sí que diguem-ne que se tingui una miqueta de refer la, refer la plantilla eh, per a ser competitius, jo crec que ara és més una qüestió de eh, donar en la clau, en els dos, tres retocs que li poden fer falta a la plantilla i només. Sí, perquè tenen <clears throat> en compte que n'hi ha 8 jugadors que acaben contracte i ha que decidir sobre, sobre ells. Uh -huh. Està mhm. clar que Travis, Travis Peterson no va continuar Val. i està molt clar que el capità Rafa Martínez va continuar. Uh mhm. -huh. Això ja t'ho puc, puc avançar. O sigui, si falta que arribin un acord, però el club vol contenir per a, per a la temporada que ve. Aleshores te queden 5 per a, per a decidir, o 5 veurem que jugadors continuen i com tu dius, quedaran 3-4 places lliures per a, per a donar en el toc o, o inclús d'aquests esos, jugadors que poden renovar ara <clears throat> o no, a lo millor s'esperen i donen un plaç per a veure com està el mercat i si no n'hi ha res millor és, eh, algú d'aquests jugadors pot tindre és una de les possibilitats com conforme sí. al mercat exacte, per exemple pot, el cas de Vladimir Lucic uh -huh. o sigui, a lo millor ara en un principi se donen un temps però podria tenir opcions més avant. Aleshores, sí, és una qüestió de, de veure possibilitats de mercat i de veure què te dicen els de més, també, perquè els equips d'Eurolliga són els que al final <laughs> fitxen primer. Quines dues posicions eh, reno... eh, eh, reforçaries tu? Home, està clar que, que mirant dels seus que acaben contracte, avui uh -huh. per avui, tu tens que fitxar un pivot, uh -huh. sí o sí. Per a mi, un ala pivot sería necesario para estar el cas de Surna, el caso especial de Surna, el, el club tiene que decidir si... que fa, que fa uh -huh. en, en el jugador i si, si el renova o si inclús compta en ell i se busca a lo millor un 3 i mig, 4 que puga, que puga ajudar en aquesta posició perquè jo crec que tant Luchis com, com Sato patissen en el, en el puesto de 4 i a partir d'ahir veure, veure què se fa dos, de moment dos, després ja, ja entrarem no, en detall jo, jo te la reforçaria és una a una però bueno. està clar eh, Romero, lo dit, eh, de cara a la plantilla de ve què reforçaries tu i si penses que en efecte és més una qüestió de no refer tant una plantilla com si encertar en alguns retocs en llocs determinats. Sí que és de veres que respecte a altres anys eh, València Bàsquet eh, no ha de reforçar amb tants jugadors com, com altres temporades, no? no on, on n'hi ha ha temporades, n'hi ha anys que, que inclús més del 50% del planter ha tingut que ser nou pel tema de, dels contractes que acabaven i de més, no? Jo crec que ja té una base més o menys ferma eh, i ara mateix pues, eh, ha de retocar en jugadors, evidentment, ha de suplir la, la baixa de, de Justin Hamilton, ha de buscar, jo crec que sobretot, un reforç exterior que doni punts, que dan eh, altra situació de joc al, al València Bàsquet, i també veurem com eh, es resol el tema dels salers, no?, que estava comentant Fran, no?, amb Sato i Lucic, a veure que és al final el que decidís el València Bàsquet amb, amb els dos, perquè evidentment ahir jo crec que també necessita reforçar eh, l'equip eh, i sa posició y a partir de ahí pues intentar crecer en lo que se té, en esa base que estaba en comentando abans, en jugadores que han arribat i que a poc a poc, a més, eh, jo crec que s'han adaptat molt bé a la filosofia de, del València Bàsquet. No obstant, en, en, mm -hmm. tenint l'equip equilibrat i, i si es busca un pivo que pugui acompanyar a Bojan Dublevich a la pintura i que te doni punts, jo crec que sent seriosos el que li falta a València i el que li ha faltat esta temporada és un anotador pur, un anotador exterior que sàpiga generar-se punts quan la situació d'un partit no ho permetís. Aleshores, jo crec que per ahir van anar molts, molts dels tirs del València Bàsquet aquest estiu. Buscar un anotador pur que, que sàpiga descongestionar el xoc en un, en un moment donat. O un JC Carroll, eh? un JC Carroll estaria bé. Per exemple, ah, per exemple. Segur, podria valdre. Podria valdre. <laughs> Clar que sí. Ha estat un plaer, senyors. Eh, Fran eh, Escudero, moltíssimes gràcies. Eh, gràcies a vosaltres. Romero, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. adéu, Fran. Una miqueta de bàsquet tampoc venia mal en el dia d'avui per a parlar del món de la cistella. I ara, com cada dia, la euro. Amb la Belén i el Javi s'han quedat en la eh, resistència albanesa que ha acabat caigant i per dos gols a zero, amb gols de Griezmann i de Payà. Això sí, eh, en el minut final, el gol de Griezmann i en l'afegit, el de Payà. A més, eh, en el dia de 8 que s'han jugat, l'Eslovàquia 2, Rússia 1, amb els gols de Weiss i Hamsik per a eh, Eslovàquia i de Glusakov per a Rússia. Jo crec que de Hamsik, de moment, un dels gols del torneig junt al de Payet de la primera jornada. I el Romania 1, Suïssa 1. Tranquil, si se l'ha perdut, no passarà a la història. Pablo Leiva, què tal? Bona nit. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues eh, este es el resumen más o de la jornada del día de hoy que dona ya a França cualificada per a de final y que ha sido un, pues, una mala pata lo de Albania, que igual ha tingut en la más. Sí, resistente albanesa, eh, parecía que al final eh, iba a conseguir ese punto, ha hecho un cambio extraño ya vivía si ha quitado uno de las centrales que mejor estaba solucionando el juego aéreo de Francia, pero, pero al final eh, Francia resolvió el partido por la calidad técnica, pero el sistema deja muchas dudas y, yo sigo pensando que la ausencia de un organizador eh, le puede matar en un partido con un contexto más complicado, con otro, con otro equipo delante. Eh, cabe recordar que las selecciones que han ganado los últimos años siempre han tenido un organizador. Y ni Pogba ni Matuidi lo son y, canté mucho menos. Está claro. ¿Algo que destacar del Eslovaquia 2, Rusia 1 y del Romania 1, Suiza 1, Pablo? Pues eh, en, Suiza me parece un poco triste que Suiza no intente jugar más eh, a fútbol, porque sí que estamos viendo que, que las selecciones les cuesta mucho, que se entierran los rivales. Hemos visto hoy Rumanía una, Rumanía una Rumanía más atrevida, pero yo creo que a Suiza con los jugadores que tiene hay que exigirle más. Y en el, en el Rusia-Eslovaquia no he podido verlo, eh, he podido ver el resumen al llegar a casa y, es lo que dije ayer. A mí Eslovaquia es una selección que, que me deja eh, un buen sabor de boca siempre. Creo que tiene muy buenos jugadores y atentos a Mac, que está haciendo un torneo fantástico. pero además al estrés 3, Anglaterra-Gales, al 6, ucrania irlanda del Norte I a les 9, Alemanya-Polònia. Eh, L'Anglaterra-Gales, lògicament, duel britànic va ser bonic veure-lo. I a les 9, l'Alemanya-Polònia, que és també un duel de proximitat que també eh, va estar molt competit. Probablement el partit que menys es puga dir a les dades és l'Ucraïna-Irlanda del Nord. Després rodarà la pilota i dirà cada cosa el que és. Però en principi el de les 3 i el de les 9 semblen els dos partits d'estrella per a demà. Sí, Inglaterra eh, obligada a ganar, obligada porque, porque no puede fiar todo a que en el último partido se lo tiene que jugar contra Eslovaquia Eh, ya les encerrará, ya lo hizo contra Eslovaquia y el, guión que se, que se prevé será ese, pero Inglaterra tiene también que mostrar algo más. Yo espero que, pruebe con un jugador al lado de, Eric Dier, espero que no sea de nuevo Rooney y Dele Alli eh, ese centro del campo, Dele Alli me encanta y creo que tiene que ser titular eh, siempre, pero creo que en este equipo Rooney tal vez no tiene sitio y debería apostar por un jugador eh, que, combine más y que le dé más juego a Inglaterra. En los otros partidos, eh, Ucrania e Irlanda del Norte, eh, obligadas también a ganar, sobre todo yo creo que, que, Ucrania este partido lo tendrá más o menos fácil porque, porque tiene jugadores arriba para lograr, para lograr la victoria. Y en el Alemania-Polonia no lo tendrá tampoco nada fácil Alemania, o al menos eso preveo. pero, pero Polonia en el primer partido solo demostró que los hombres de arriba están enchufados y en, en jugadas defensivas creo que puede sufrir con, los delanteros o con los jugadores ofensivos de Alemania. Perfecto, Pablo, gracias. Venga, hasta otra. 12 de la nit y 8 minuts. Tanquem la primera parte. La informativa obrim el tiempo de debat, de tertulia y de análisis. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esporge 97 nit. Continua per si Folgado, que per primera volta en molts dies ha, ha entrat sense el seu iPad al... És que m'he deixat en casa. Tu no... <laughs> claro. Tu... Podien passar dues coses, no tinc la bateria... Correcte, que també és molt, molt típic que és tu. Molt, molt típic meu, però mm -hmm. afortunadament tu tens un carregat perquè tu ets un tio previsor, sí. però m'he deixat en casa. No, últimament no, no estàs. Últimament no regué. No regué, no regué, no regué. No regué. Soc com, la, soc con la seguretat en els estadis de França, Manolo. Uh, tal cosa... Venim ara parlant amb el company Pedro Valero de Levante Mercantil Valenciano. Hola, Pedro, bona nit. Què tal, com esteu? Molt bé, i tu? Bé, jo tinc l'iPad ahí fora, si vols... El, ah, sí? Pues mira, ah, sí, sí. sí. I jo també, el company del desmarque.com, Manu Jimeno. Hola, Manu, què tal, bona nit? Bona nit. Eh, más que nada es por el mono. Si tienes mono, sí, que te sí, sí, un rato. Sí, que hay patins ahí en les mans, que no sap què fer. Tocar, tocar algo, tocar algo. Estàvem parlant que eh, eh, se está en y y no para aprenderse ese coño, que ser que han eh, vídeos de que los tíos que están reventando la Eurocopa allí en Marsella, que son el rusos que yo vas a decir el dissabte, ¿cómo serán serán rusos para que los hooligans peguen a Fuchir? ¿Y que los hooligans están pegando a Fuchir? ¿Cómo serán el rusos? el ruso, que se ve bueno el anticonchelán del coche, y no es coña vale son de comandos paramilitares que al guafet hay una criba, per enviar, vull dir, no han enviat aficionats... no, no, és un all-star allí, allí no és, eh, així està Manolo de Oma allí no és Olegel de la pandereta, no, no allí és Olegel de la metralleta, vull dir <laughs> vull dir, allà han agarrat 150 d'organitzacions paramilitars i estan rebent, diuen que és una protesta per la situació del gas d'Ucraïna, bueno, sempre tenen alguna tonteria política per a barrejar en l'esport i, i, i embrutar-ho, no? Però diuen, jo no he vist el vídeo, però diuen que el, el vídeo fa fredor, eh? És molt teoria de la conspiració, Isa, eh? Qual? Vull dir, esta, el grup de paramilitars... No, no, que n'hi ha vídeos. Viatge, no, no, sí, però, però pel tema que acabes de comentar del gas eh, i, que hi ha, que ya ha hecho un rerefons mm, econòmic, no? O, o inclús polític Pero llevan, llevan hasta camisetas, ¿eh, Salva? Llevan sí, hasta sí. camisetas diciendo, eh, nosotros somos los que reventamos la Euro 2016. y, la llevan, llevan el eslogan, llevan el mensaje detrás con sus camisetas negras y, dentro de todas estas imágenes que hemos visto que son lamentables, me, parece, me parece es que para siempre que lo único que le falta es cantar hemos venido a reventar el resultado, nos da igual si es que que dentro de estas imágenes lamentables que estamos viendo día tras día imágenes lamentables, me, ha resultado curiosa una imagen que habréis visto todos. ¿La de la birra? Sí, el, que se da la vuelta y se deja la cerveza y <laughs> dice, no, no, a mí no me peguéis, que yo voy a venga por la cerveza. es gravísimo gravísimo lo eh. que es grego es la, la, falta de recursos de la UEFA, que, es incapaz de, de a su y parar o... porque al final la amenaza de expulsión de los equipos que, que també crec que és injust perquè al final els equips no tenen culpa de que, de que darrere vinguin quatre Pedro, Exacte. pero es que hasta los policías van con el spray de este ah, eh, pimienta sí. y lo tiran a dos metros de distancia por si acaso. Por Hacen acaso. así, rocían un poco y se dan la vuelta es y se van tira, corriendo. No? Com el frit en los eh, mosquits en estiu. Hombre, claro. Eh, te vaig dir una cosa, Pedro. Vull dir, a mi, per molt que digueren que hi havia molta vigilància i que hi havia mesures... A la fi, una festa que l'encarregada de la festa, Àngel María Villar, alguna tala tenia que tindre, tio. <laughs> Vull dir, l'encarregat d'això, no ara mateix, no ara mateix, l'encarregat, vull dir, l'amo d'això és Ángel María Villar. una cosa, sobretot després de que, eh, des de fa aproximadament un mes, hem conegut a la dona de Villar. Correcte. Que és que... Jo és que avui no he pogut tirar-li foto Pero estaba la yocha también. Está, estaba, Montes ¿eh? Cada vuelta que El España estaba, el España también estaba. Sí, está allí. la de Pedro Cortés Iba de Moncherío. Correcto. Iba de Moncherío, iba de, de eh, Rosa. Ah, Yo creo que hubiera otra vuelta de... De Rosa, de sí, Sí, sí, Pero es, la primera dama de la UEFA ahora, ¿no? Es la primera dama de la UEFA. la primera dama de la UEFA. dama del fútbol europeo. Sí, sí, sí. No puedo de foto, pero ahí está, eh, estaba la de Rosa. Pues en cuidado lo de que eh, es una dura excepción, <laughs> Yo lo digo por el... Lo Lo digo por el bombón este que había Sí, sí, no, pero lo, no, el, el, bombón de Monchery, eh, ya, ya gent que utiliza eh, el tema de per a hablar del color, que es el color rosa, sí. ya gent que utiliza el Monchery para decirle a algú que va siempre ple de licor, dins. Ah, bueno, eh, no és el cas, eh, no, no és el cas, no, jo lo digo no, por lo de rosa. No és el cas, sí. parlem del color. Per, per, per alimentar d'algun rus. Eh? Algun rus. Per alimentar d'algun rus, <laughs> correcte. Bueno, fet este repàs, suggereix... Eh, de... No, però una cosa, Manolo, és que el tema va cridar l'atenció, val? Eh, hi ha gent que vota al, al camp en l'Eurocopa i no passa res. En total impunitat s'abraça un futbolista, li dona un beso o dos, tal, està per allí, s'abracen un en un altre, la seguretat Pequeño, no se llança. Pequeños Nicolases de la Euro. No se llança per ell. Obrime l'àlbum de Pequeños, no res, pequeños Nicolases de la Euro. L'altre dia en el partit d'Espanya, en el partit de Croàcia, passar que va eixir un i li va pegar un sí. mes ahí a, a ah, Modric. Se va abraçar, no, no si va marcar Modric, el gol... Y Modric luego en zona mixta... Se va a abraçar un aficionat. Sí, sí, zona, eh, eh Modric en zona mixta lo dijo. Va botar el cap en el gol. Sí, sí, lo Ningú dijo. li va dir res. Pero es que en el dia d'Espanya... De acaba partir de España y de repente ve uno en la tele, una camiseta gris, un xic molt y i s'abracen, no sé si a Piqué, a Ramos, tal, está un rato parlant de tirarán No, no, no, no, no, no. se quedarà la brosa. Voy a decir... Pequeños Nicolás es de la Quina la seguridad de Francia, que es un país que estaba súper... Y ahora ya, en serio, voy a decir... Mm. Después de lo que va a ocurrir en aquell amistós, entre Alemania y Francia, mm. la amenaza terrorista, etc. a decir, eh, Francia, efectivamente, ¿está preparada para eso, Francia? De hecho, es la primera vez... Rusos, inglesos, se zumben, es a Marsella. a decir Los... ¿por qué portes a Marsella y al port de Marsella, que allò... El port de Marsella, ojo, eh, no parlen de... que no hayan bars que no allí? No, y portes a rusos y portes a inglesos... Mm i es en Los aficionados del Marsella, que ja de Yo creo que els russos es al port... que els russos els dugueren al port de Marsella a si algún la melopea caia d'aigua i se está liant un, un problema. Es, por primera vez en la historia, eh, los propios países están enviando sus policías, eh, porque han tomado la decisión después de ver las imágenes. Eh, de hecho, ya en el partido de Niza de la selección va a haber, policía nacional con, con ellos, la protección, va a ser como una protección privada de los aficionados. Que es una despesa que no tienen por qué pagar los No, no, claro, claro. Y ha optado, ya creo que son cinco o países hacen llevar a sus policías. Fan, fan, un cinturó de seguretat que obliga a la gent a estar en l'estadi 3 hores abans, abans, ja en la grada. I de repente acaba el partit i vota uno amb total impunitat li demana a Ramos no, no sé y... qué, a Piqué, se queda la brosa, no, no, no pasa res, el... marca Croacia y se abraza a Modric allí y, y el, tampoco pasa y el res. Otro día en el, en el Rússia-Inglaterra eh, sí, sí, lo en la tanca no, i... Clar, i sí, eh, això ja va ser brutal. Per això de tant en tant, quan ves alguna coseta, pues, eh, a mi ja me té guanyat en guany, eh, el cor me té guanyat ja Irlanda del Nord. Jo te dia Boris Sagrada cantant el Sweet Caroline de Neil Diamond. No, i Islàndia, Manolo, Islàndia pelea de, pelea, pelea de xiquets l'agrada i mare sí. meva, que esto no fa ser res. Jo, pues, xiquets en... la grada, contents, animant a la seva selecció. Jo però... en de m'he fixat més en les xiquets es que les pero <laughs> pero cada justamente un spirit Escucha, que los turcos no, también nos han dejado tranquilos, ¿no? Con las imágenes de, los cuchillos que traían hoy. Hoy han ah, sacado unas imágenes de, de, un, autobús que venían lleno de hachas, de cuchillos, y yo digo, ah, pues muy ah, bien. Claro, para ¿eh? Sí, no, no. No sé del inserso, ¿no? 12 <laughs> y eche, Va, entrem en, el día yo sé que es complicado a voltes, eh, pero algún algun que, que y tal, agoreros, tenizos, tal, no sé què. Eh, eh, eh, eh, lo que està fallant és el es que que s'inventeu perquè el València no diu res. Eh, cert que el València, com no obri la boca, té i xarma dirà, nosaltres no hem dit mai que ens interessa un futbolista, vull dir, si se van als altres clubs, a mi que me registren, com diria tal, o diria aquell. Però és cert, la realitat, agrade o no agrade, és que a dia d'avui no hi ha cap element novedós en el València que puga induir a, veure, a, la, a la famosa botella de la il·lusió. el L'entrenador és el de l'any passat, l'entrenador és el que acaba la temporada passada, que jo no dic ni que siga bo ni que siga roent, dic que és el que acaba la temporada passada. I a partir d'ahir és el que futbolistes que han anat sonant, dos d'ells, tres d'ells està clar que, és, que, no, que no van estar en el València, o, o estan prou clar, un d'ells ja està clar perquè és Txerichev, que ja ha signat pel, re, pel, re, pel Villarreal, i n'hi ha dos que sembla que se'n van que ja tenen quasi fet amb altres clubs, o que no va venir el València, com és Gustavo Gómez, que ho té quasi fet per Besiktas, segons la dit, ara tornem a sentir el seu representant, Augusto Paraja, i el tema de Diaguara, que de moment sembla que el València no arriba a lo que demana Bologna i que no ho donen per tancat, però donen com a que està molt complicat. A mi m'agradaria contar cada dia que el València ha fitxat un o dos futbolistes. És que vos ho jure que m'encantaria. Mm Pero mm. la realidad es la que tiene Hay que añadir a Sarabia, que sí que es verdad que, que, que dices, vale, eh, eh porque el Valencia, o a lo mejor el Valencia no tuvo al final ese punch para, para ir a por él, pero que se preguntó por él, se habló con él, y eh, está súper confirmadísimo eh, por, una parte, porque por la otra sí que dicen que había un interés, pero que, no se entraron conversaciones, luego la otra parte dice que sí que hay conversaciones, pero claro, le puede costar menos de un millón de euros, entonces al final dices, eh, ¿Es todo cuestión económica? Pues a lo mejor la de, la de Sarabia no, porque, porque yo creo que el Valencia al final no, no fue a por él, pero yo creo que el Valencia está pidiendo tiempo a todos los futbolistas y yo creo que todos los futbolistas no tienen tiempo. lo acabamos de escuchar. Eh, el representante del paraguayo decía mm. o ha dicho que, el Besiktas es un gran club, que le van a pagar lo que él se merece. Oiga, pues, ¿qué quieres que le diga? Yo creo que evidentemente el Valencia se había fijado en el, central, iban a, a por él, pero ya no solo lo económico, yo creo que están pidiendo tiempo porque hay un hándicap importantísimo que es que no puedes dejar a ningún futbolista de la primera plantilla del Valencia sin ficha tienes que tener 25 futbolistas y si tú no vacías las fichas, tú no puedes, no puedes firmar a ningún futbolista. El tema que ya va a no, no, que es el tema que le iba a correr al Getafe en Pedro León para dos temporadas. No hay futbolistas sin ficha, no puedes presionar a ningún futbolista y dejarlo en la grada porque no está permitido, con lo cual al final o bien te, deshaces de ellos concesiones que te liberen de fichas o intentar sacarlos. Y el Valencia, para firmar futbolistas, tiene que sacar. Y si no saca, de momento tiene que pedir tiempo a los futbolistas, que estamos viendo que los futbolistas no, no están aceptando ese tiempo de espera que pide el Valencia. No, Manol, hi una evidencia respecto a lo que tu de algún oyente o de algún per persas socials, sociales, Suso estaba en Bolonia. Eh, o sea, hmm. el Valencia estaba interessant en Diabarà perquè Suso estaba en Bolonia. A partir de ahí, pues el Valencia evidentemente... Eh, que sí que conta quan alguna cosa, cuando le interesa, o filtra, Y filtra determinats mitjans de comunicació, altres no, Pero bueno, esta es una otra historia. Es una pelea molt Pero evidentemente, Manuel... No, pero pues no la digas que se enfaden. Me da igual, Gustavo Gómez... Eh, Diabará, eh, Kostic, són futbolistes... Eres un populista. Són futbolistes que... En, que el València està darrere d'ells, vull dir, és una realitat, que això està en Bologna, no és un invent de la premsa, I sobretot, eh, en Salva, i sobretot una cosa, que si està costant lo de Albiol, que Albiol no és que se deje querer, ¿no? Es que Albiol le ha dicho al presidente del Nápoles que se quiere ir al Valencia. Y Albiol va a esperar, si tiene que esperar hasta el... ¿Cuándo se cierra? El 30, pues, Hasta el 31 va a esperar y va a presionar. Si Albiol se complica, porque está pidiendo, que luego al final se bajará seguro el mm. precio. cuando Conforme se vaya avanzando ah, el mercado, seguro va a bajar. es, la esperanza, según me contaron, una persona que ha hablado en los últimos días en Albiol, es la esperanza que te Albiol, que eh, a la fi de se acabe doblante el Chenoy. Y de fe ya han visto el primer pas. El primer pas era es intransferible, ahora, Ya son, 15. Sí, y evidentemente si Albiol que es un futbolista que quiere estar aquí, que quiere terminar su carrera aquí, va a costar el fichaje, pues imagínate el Diaguará o Diaguaró. O sea, es que esto es al final, pues lo hemos escuchado con el paraguayo. Eh, Besiktas, gran club, no, no, gran ciudad. Gran ciudad, gran ciudad para, vivir el resto de mi vida allí. Y ya está. Lo con lo cual, sí. Pues, es el problema. No sé, desconec, però no sé hasta quin punt esta feina tenia que haver-se fet eh, bueno, pues en la temporada en marxa, no? Igual no era viatjar a Bologna ara, sinó haver viatjat fa quatre setmanes o cinc setmanes i haver haver-te avançat un poc al, a lo que anava a passar. També és que l'Avanxa estava en una situació molt estranya, no sabien si l'equip anava a aguantar en primera, encara que pareixia molt complicat que baixara, però en lo que tens ara, el, el hàndicap que ja comentarem fa un, uns dies de que tens que primer desfer-te de jugadors com Negredo, de fitxes altes, de, de fer hueco en la plantilla, si a més això li sumes que ara vas al mercat sense, sense diners i has de competir inclús com el Villarreal, com el Sevilla, com... Va ser difícil, va ser molt complicat. I... L'espasa de fusta que dia... Va ser complicat. La... I si no has fet la feina antes, si no t'has avançat antes, si no has sigut el primer en, en arribar i, i encarrilar-ho tot... A veure, uf. jo ahí sí que crec que Suso ha fet la feina abans. Vull dir, el problema de Suso... Jo no sé, eh? no sé si ho ha fet o no. A veure, el problema de Suso... Jo ho escrivia en un article en Superdeporte fa dues setmanes. <clears throat> Quan allà mos va dir de ara mateix té que eixir a lluitar en una espasa de fusta va que, va que t'agrada tu la frase eixa eh? és que me paregué molt bona eh? sí. me paregué molt bona la comparança jo vaig escriure abans d'aquesta frase jo vaig escriure un dia no el problema de Suso no és de capot mm. és d'estoque vull dir Suso va, mira, eh, s'interessa per l'entorn del futbol, però després toca rematar la feina. Toca sí. estoque I en el estoque, a la veritat, està que tu vas... Pues la passa. Que no, mm. que no, que no, no, no punxaven. Que, no. que, és no, que és de fusta, que, que tu has i que altres clubs poden oferir Europa, poden oferir, encara que no puguen oferir a lo millor molt més diners que tu, però si prefereixen un, pro, un projecte consolidat sí, sí. que el València encara no el pot oferir, igual de si un any el, el projecte és superatractiu per al futbolista, no tenim per què dubtar d'això, però, però a dia d'avui és, lo que puc, és la, la pel·lícula que en el bon aspecte, eh, no ho dic de manera pejorativa, la pel·lícula que això li puga vendre al jugador i al representant de torn. Pero, para mí, que, es Y, sobre todo, por lo que tú decías que el trabajo de Suso lo ha hecho. Yo creo que, está, yo no, creo que no mala Y sobre todo, Manolo, por, por una, una, cosa, vamos, que es súper evidente. El Valencia está eh, buscando un futbolista de banda y si la primera opción era Cherichev que ya explicarán por qué se descarta, si es por tema de lesión o por si es tema por Pero luego sale la opción Kostic y luego sale la opción Nani. Bueno, lo de Nani ya veremos cómo, cómo trasciende o cómo. Pero, eh. pero no, pero evidentemente ya salen tres nombres antes. Mm. Para que salieran tres nombres para una posición tenías que sumar tres años, mm. porque tú te empeñabas en un futbolista y ya no existían más futbolistas que ese. Y entonces al final terminabas pagando 20, 25, 30 millones por un futbolista como no se hubiera más en el mercado. Con lo cual el trabajo está bien hecho. Ahora bien, sí que es verdad que tú tienes que pelear, uno, con las competiciones europeas. El Besiktas, ya lo ha dicho la gente, está en competición europea. Es un, es un más goloso, ¿no? El, ir a, ciertos clubes. Y luego, evidentemente, eh, lo ha dicho Manolo, yo creo que el Valencia en estos momentos no da eh, imagen de un proyecto de seguridad. De seguridad en el sentido de que no es un proyecto más del Villarreal. Está arrancando, exactamente. Es el problema. Pero No pueden decir que es un, que es un proyecto que espanta, pero que no, Pero es una incógnita Y tampoco puedes ponerle el caramelito a Europa o de la pasta. Porque, por la pasta, evidentemente, porque el Valencia, hemos visto estos últimos años desde que la llegada de Peter Lim, que excepto Barça y Real Madrid, que están <clears throat> fuera de tal, eh, Villarreal, Atlético, yo creo que Atlético pelea contigo, eh, y Sevilla, tú eres de esos clubes el que mejor paga a los futbolistas estás pagando muy bien. Sí que es verdad que el Atlético luego tiene a dos, tres futbolistas que se van. Están fuera de... Que están fuera de mercado. Pero evidentemente eres un club que pagabas muy bien al futbolista y ese mensaje llega al futbolista. En estos momentos tú eso no lo puedes ofrecer. Tú no puedes ofrecer eh, dos millones, tres millones <clears throat> netos por temporada como le estabas ofreciendo a ciertos futbolistas aquí. Mm. Yo creo que dices, Manolo, que la otra me voy a ir un, un amic que, está está tots por negativos y tal en la tertulia y que, bueno, que, que escolta, que, però és que jo crec que pensar que el València de l'any que va ser millor que el d'enguany és una qüestió de fe. O sigui, al final, eh, per fets, no, res te fa pensar que puga de, ser de millor. Eh? I, de, I de no esperar que siga tan roent com el d'enguany. Però és una qüestió de, de, de fe en els futbolistes que puguen vindre que van a millorar el que n'hi ha, però eh, si te bases en els fets va ser complicat. Arribar al mercat i comprar futbolistes o arribar a futbolistes que milloren el nivell que se suposava que tenien és que tens ara. Yo no veo tan fácil. Y hemos hablado de hándicap, pero también hay que hablar de cosas que tiene a favor el Valencia este verano con respecto a otros veranos. Y es decir, hay una Copa América y una Eurocopa que van a hacer que haya movimientos en los clubes, pero vamos, o sea, va a haber movimientos. Yo creo que eh, ya durante la Eurocopa los está viendo, después de la Eurocopa y de Copa América, se, eh, vamos, va a haber traspasos de futbolistas que van a abrir, muchas opciones que a lo mejor tú no manejabas o que en estos momentos no puedes manejar. Evidentemente, yo en eso yo creo que juega a favor del Valencia también, evidentemente. Ya no solo por lo económico, yo creo que el Valencia cuando ya ponga el listón, solo puede ir hasta aquí se centrará en un tipo, un tipo de futbolistas a los que puede atajar el, el, fichaje, pero sobre todo las opciones que de futbolistas que va a tener. Se va a mover mucho el mercado. Yo sí que creo que hay una, una par positiva en tot això, vull dir, en intent de Diaguará, en la proximidad que ya parlen tanto en Serbia como en Alemania, de l'acord per Kostic, que no s'acaba tancar mai, però bueno, diuen cada volta que està més a prop i tal, està manejant unes quantitats que demostren que el València té diners. El problema és com encaixar això en una plantilla en la que tens que rebaixar les fitxes jo crec que això és el que està ara mateix impossibilitant que el València comenci a tancar algunes operacions. Perquè, torna a dir, quan tu no... Sabat ja feia els contes. 7 per Gustavo Gómez, que a la fi no ha vingut, però bueno. Eh, 13 per Diaguarà i 15 per Kostic. I si en a la fi, si no recorde mal, 35. 35 per ahí, sí. Vull dir, hi ha diners. I jo crec que, tot i que el València en guany vaig a reduir el pressupost, se queda un buen remanente para poder fichar. Y uno y medio neto que lo habían ofrecido a Kostic. Con lo cual, evidentemente, se están manejando también cifras importantes de, para el futbolista. Que, si el Valencia se desfa de la ficha de Negredo y de la de Enzo, mm. pues uno pues 1,5 que es del tercer escaló. sí, mejor la plantilla. Kostic, en cara no es ningún. <laughs> Eh, por eso, te digo. Eh, es que, Mustafi, es que Mustafi, por ejemplo, que lo estamos alabando por el partido que hizo, Mustafi está muy mal pagado. Mustafi no está ni en el tercer escalón que estamos hablando. Y, sobre todo, al final, eh, es que eh, el brasileño, ¿cómo se llama el delantero brasileño este que nunca ha llegado ni a jugar? O el que lo mandamos a, al estándar Vinicius, de Vinicius, está cobrando está cobrando más que Mustafi. Es que claro, es que ah, eso es un crimen. Es que claro, al final Vinicius No, no, es que al Vinicius, eh, vemos vemos que el trabajo <laughs> el trabajo de Suso es complicado. más fácil votarlo que rodecharlo. No, claro. No es verdad, es verdad. Es que ahí está el problema que está teniendo el Valencia que está encontrando. Y, ya no y ya no pero que le paguen a Vinicius, que me es igual, allá al club. O pero que se le debería pagar a Mustafi, todo que Mustafi ha hecho una mala temporada sí, de contra del Sí, sí. Pero a la fi, no se engañen quan tu feies de cap els divendres l'alineació de cara a cap de setmana, tu quan arribava a la defensa centrals, tu sempre posaves si estava en condicions amb Mustafi i un altre. Mm. Quan tu feies la previsió, tu dius, bueno, pues jugarà Cancelo per la dreta. És es que està mal Mustafi, el que tenia al costat... Clar. I luego dius, Mustafi i... Mm, Avenur, Averlan, Fulano, Bezo, Ma -ma Bezo eh, tots. Però tu, d'entrada, sempre comptaves amb Mustafi. Això vol dir alguna cosa, també. Val? I jo crec que és un futbolista que mm, en un altre central de garanties al costat pot rendir molt millor de lo que ha rendit. I quan dic de garanties, no fa falta que sigui Otamendi, mm. sinó en, en un central que no done tan mala impressió com la que han donat enguany a i Abdenur, eh, que són amb qui mm. fonamentalment ha jugat Mustafi, que entre els dos no feies mig. y, creo que no se tiene que tener miedo a, vender. Evidentemente, yo creo que el Valencia ha vendido siempre. Mira, eh, lo, que hay que hacer es acertar, porque vendiste a tu mejor central hace dos años, que aunque suene duro, eh, fue Matías, fue tu mejor central esa temporada. Sí. Lo vendiste, lo vendiste muy bien por esos 20 millones, pero acertaste fichando a Otamendi. Lo que no puede ser es que tú vendas a Otamendi mm, prácticamente el 20 y pico de agosto y que tú eh, firmes para sustituirlo pues a Santos y Abdenur, que es verdad que, Abdenur venía con una vitola importante, pero al final no acertaste. Y yo creo que al final todos los equipos, eh, Atlético Madrid, Villarreal, se han acostumbrado a fallar poco. Que fallan, ¿eh? También, pero, o el Sevilla, pero fallan poco y saben sustituir muy bien las piezas y reemplazarlas. Ahora bien, yo respecto a la posible salida de Mustafi, de, André, luego, luego si queréis sí, hablamos. Pero, la André. pero, evidentemente yo lo que creo que el Valencia eh, en estos momentos, no teniendo ese proyecto seguro, ese proyecto eh, consistente, eh, equilibrado. Sobre todo un proyecto visible. Sí. Que tú cuando le país la futbolista diga, ah, pues sí, lo que me está contando este tío pero tú te acuerdas, Manolo, en la época del doblete, o, salía quien salía, como tenías un, un, núcleo hecho, ¿sabes? Un pozo. Daba igual quien saliera y quien llegara, porque evidentemente eh, funcionaba. Pero en estos momentos salía de futbolistas importantes pues, pues genera pánico, genera pánico y en el aficionado, por supuesto. Más, cuando el mensaje ha sido siempre, bueno, ha sido siempre, estos últimos años ha sido, bueno, para evitar que, se vayan siempre los mejores, pues viene el señor Lim y pone el dinero y vamos a hacer un proyecto fuerte y sólido, pero tú ves que pasa el tiempo y se va Mendy se va a ir André Gómez, eh, se puede ir Mustafi y dices, bueno, pues al final ha venido el señor, ha puesto la pasta, pero los mejores se siguen yendo. Entonces, ¿para qué? Si, si al final vamos a tener que seguir vendiendo los mejores. Mm, no tiene mucho sentido. También es verdad que no, que no vas a vender a Gallá, no vas a vender al Cácer, que probablemente en otras épocas te hubiera tocado vender a esos jugadores. Pero mm, no sé, si al final pasa el tiempo y, la política sigue siendo la misma de antes, de vender a los, a los mejores, pues yo entiendo que el aficionado diga, bueno, pues, eh, no, hemos cambiado nada, sigue todo igual, ¿no? Y así va, a ser complicado. Yo creo que esa es la gran reflexión, Manolo. Esa es una reflexión la que acaba de hacer eh, Pedro Valero que parla de la realidad del, de València. Sí, amb l'arribada de l'IM se'ns va vendre una altra, una altra cosa, no? I la campanya de propaganda... Qui, qui la va vendre? Perquè la ara ja cada se tiene les culpes uns altres. Bueno, pues que va vendre... Els de l'IM diuen que va ser salvo... Eh... Mete igual, Manolo. Eh, qui va fer propaganda ja ho sap. Però a partir d'ahir i aquella campanya de propaganda parlava d'altra cosa, Manolo, de grans futbolistes, de gran projecte, de grans empreses, de grans firmes, de marques de publicitat, de l'estadi. Mm, on està tot això, Manolo? és que en el rerefons de tot el que estem parlant de futbolistes, de la dificultat, de la falta de diners, està aquella promesa, aquelles promeses que no s'han complit. Vull dir, no hi ha res que s'hagi complit de moment, de moment. No dic que no se, fa, que no se vaig a complir. Però almenys s'ha complit res. Estem en les mateixes. Vull dir, Llorente venia, a futbolistes. Me té igual que ara me tilde de llorentista, que no ho soc, però bueno, me té igual. Però és que estos estan venent futbolistes. S'està parlant de vendre André. Se está parlant de vendre Cancelo, no, a eh. Mustafi, que són, eh, si són els millors futbolistes. Te poden agradar més o menys, i pot haver debat respecte a si el vendés per una quantitat o per una altra. Perfecte. Però, vull dir, és el mateix que feia el la, règim, la caspa. És el mateix. Que, ha canviat. Si és que jo no veig que hagi canviat res no ha canviat res. I Manolo, se, se criticava que el van fitxar a Schwartz per a que donaven el salt i se revaloritzaren i tal, i ara el perfil, pues, Kostic i companyia, és ese perfil, ¿no? Són jugadors jóvenes, ahora se dan el salto i lo vendemos por más dinero de lo que nos ha costado. Que, ha canviat que era lo que estaban enfrentando antes bueno, en Braulio, per exemple. Ah, bueno, però és que en el rodes de premsa últimes, el perfil del futbolista que s'anava a firmar, i avui hi ha una informació de Vicent Chilet que jo compartís totalment en el diari Levante, en les primeres rodes de premsa, Suso, bueno, esto va a cambiar, futbolistas veteranos, Liga Española, comencen a eixir noms de Lliga Espanyola, jovens, però bueno, Lliga Espanyola, Sarabia, eh, Camacho, Borja Bastos... Mosquera. Mosquera, eh, i bueno, jovenes, val, Camacho no tant, Lliga Espanyola, bueno, per lo menos comença la competició. Però no estan els veterans. Ara, altra volta, jovens, de fora, vull dir, mm, no hi ha coherència tampoc en el que ens diuen en roda de premsa i el que posteriorment eh, busquen en el mercat, no? M'agrada molt la teva reflexió perquè jo me la molt molta volta, vull dir, molta volta i dic, però així que ha canviat, si és que no ha canviat res, si és que aquella campanya de propaganda en què va quedar? En la mera propaganda, si és que estem igual. Sí, jo, jo veig que així... Té un altre no... propietari i ja està, que ha invertit diners, correcte, molts, l'any passat, mal invertit, se'ls va tirar al FEM, per això un guany no vol tornar a posar-los. Però és que passa el mateix. A mi sí que hi ha una cosa que li pega voltes, que és que el propietari ha volgut inver invertir diners quan el seu amic estava visiblement al seu costat d'ell, que és Jorge Méndez, i ara que l'amic ja no pot estar visiblement al costat d'ell, és just l'any en el que no pot invertir diners. És una reflexió que també faig jo. 12 i 34. Fem una pausa per a la publicitat, en tornar a llegir els vostres eh, tuits i continuem parlant del València Club de Futbol esta nit així, en Esports 97 nit. Centerauto, Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. power of love un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto. Entrada sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. Si te agrada el sport esta es la teua cita Sports Sports 97 Need, el teu equip, la tegua radio Tuiteando, tuiteando. 12 de la 36 vinos. La pregunta que vos te enfrentando el de hoy en el Twitter, arroba durante Geno ha tenido la esperanza que el Valencia pueda formar una plantilla competitiva? <laughs> diu Juan Peiro De per bé del club y el nostre. Guillermo Sospera diu no. Alfonso Gómez Lobo diu yo ya no sé qué de este Valencia Igual suben a 7 del Mestalla. <laughs> Charlie, no es la sensación que dan. M. Martínez, sí, estoy con Mensus, Están felices coses amb cap i negociant amb trellats, malbaratar, cal paciencia. Solo digo esto, diu PPVR, diu ja. Y añade, i un altre tuit, i ja. Víctor Herbás diu cada día suena uno y al día siguiente se va otro equipo. Ni esperanza ni ilusión. Juan Carlos diu creo que sí, pero ya está bien de tanta especulación con los posibles fichajes. vienen 200. Jorge Vendes. diu 0% de esperanzas. Todo lo que ha sonado hasta la fecha se ha ido cayendo. Decepción absoluta. Luis diu Varell era competitiva i va acabar en descens. Francisco José Fallos diu, bona nit, amic que eh, Manolo, esperança de plantilla competitiva, cap, mos estan prenent el pèl, Suso i Lim. Com sempre, seguiré des de la taula esportiva. El dissabte passat vaig complir 56 anys i m'estan llevant il·lusió. Pues, felicitats per complir 56, amic, i gràcies per la fidelitat, sentim-nos. Barbut diu, vos desafia que m'expliqueu el projecte 16 de 7, valents. Se mos demana confiança i una M. Luis diu siempre que fichen un buen entrenador y compren tres nuevos mitjentres, fuego no té nivell, Enzo sempre lesionat, Parejo no es mitjentre. Fernando Perales diu será por el mercado de fichajes, pero no per el nivel actual de la plantilla. Raúl diu eh, no mucho, un entrenador inexperto y, inexperto las expectativas que hay no son nada ilusionantes. Tengo tres abonos, ya veremos si renuevo. Eh, Kagyo Win diu cada dia ho trobe més negre, no? Fitxem els jugadors de mig pèl, de moment il·lusió zero. Vicent Jota Cervera, bona nit, fas lo possible per creure, però hasta el xino de l'espanyol pareix que es posa més criteri. Alvarito diu, claro, nos quedamos a Negredo, a ver si nos mete 25 goles de temporada. Barragán se va a salir, Santos, etc. Vicent Jota Cervera diu, estem igual que sempre, pegant, voltet, pegant voltetes, mentre tant els bons volen i el rebús de Mendes en permís de l'im paelleta. Pedro Simó diu, va, no sois agoreros. Fran diu, pues nada, el año que viene tendremos al español por delante. Uno más. Rodolfo H. Diu vendrá gente nueva, pero sin fichajes podemos ser competitivos. La clave que funciona ahí estarán. Arturo Andrés Diu, Manolo Ecuánime, Oasis Informativo. Jesús F. Diu, mi esperanza oscila entre el cero y la nada. Jorge Alfani Diu, mediocre como sus dirigentes. pero Simó ya que no hay compras ni ventas, vamos a dedicarnos a revender lo que ya es nuestro. Andrés Juan F. Navajas Diu, esperen que sí, pero que después del fracaso de la temporada anterior necesitemos algo de ilusión. Carlos Armi Diu, nos quitan los fichajes que quiere, nos quitan los fichajes que quiere club o los de la prensa. ¿No será que las noticias que salen son para vender periódicos? Pues sí, mira, cada día se salse... mira, nada a inventarse un par de noms. Pim, pam, exposem. Eso lo hacían los italianos, ¿eh? Los italianos. Ah, ah pero que tú no fas. ¿Eh? ¿Tú no fas? Yo, Yo me inventé un par de noms como mínimo. Mira, con la guerra que hay de, medios... En... De ahora mira, Wicca ha marcat Hamsik... <laughs> y Grieg, el de Irlanda, que me quemará. Hubo una época en Italia que hacían, que, hacían, eso, que hacían eso con los con los fichajes, se ponían de acuerdo los grandes periódicos y daban <laughs> el nombre, entonces parecía que fuera verdad, pero vamos, yo creo que eh, visto lo visto la guerra de, mediática que eso es imposible aquí en Valencia, no, se ponen de acuerdo, hombre, seguro, tranquilos. Solo el español, digo gracias porque solo el español gracias porque pueden ser 18 equipos, todo gracias a los fichajes de Suso. Señor Tronador, digo cuánto ha puesto quién, a quién ha fichado, que no me he enterado, se refiere a l'IM. Rafa Salvador diu, pese al despago de no tancar cap jugador dels que interesen, supose que Suso trobará bons jugadores en ganes de Kreiser. Manuel BCF diu, en parte para eso y en parte porque eso que quiere ir la gente. Fichajes gente nueva y que ilusione. Rafa Salvador diu, si no es ven a Mustafini i André, tanquen al Biel Camacho y un banda Sendo con el Acostic, tindrem equip per a el quart joc. Franco me cada día que pasa tigmes, més dubtes que todos son los que van sonando y porten algo d'il·lusió fumen. José Checoyos diu de momento un entrenador con decisión propia que aquí rechazó venir, pinta mejor, veremos. Manuel BCF diu lo que no sabemos realmente no son los objetivos, hasta que no estén firmados no podemos opinar, confiemos. Luis diu no, no te entrenador y toda apunta que el jugador se lleva y van a continuar. Fuego, Parejo, Piatti Rodrigo, Tito Willis diu yo no quiere que res. Eh, José Checoyones para no bajar y si suena la flauta a la UEFA. Blas Blasco, más competitiva que este año, sí, pero insuficiente para competir con los cuatro primeros, ni por plantilla ni por entrenador. Jacacor, ya llamad de pesimista, pero seremos terceros y de milagro. Eh, José Checoyones diu, Paco es el entrenador que estaba con Neville, vete ya, y perdió en Getafe. Eh, Marius Andreas diu con una propiedad ausente no hay plantilla competitiva. Mar sí, pero van ser de posar firme para quedarse al bons y tiene que desfese sí o sí toda la ya. Kevin Perpiñá diu competitiva siempre que puede ser, depende del compromiso entre jugadores y entrenador. Amun per siempre. Y yo una dedicatoria para deciros que el pasado 2 de junio nació mi hijo Pablo y que yo luce la camiseta del Valencia. Así que amun per ell. I més des de França, com escriu Kevin Perpinyata cada, cada nit. Sí, senyor. Tino Sánchez y la primera morralla son Alessanco, Ayestarán y Curro Torres. Eh, Tapón López diu eso que somos el Valencia Nandiu diu demane calma sobre todo tres mitjans de comunicación está trabajando i molt, queda temps, us ho farà i David Damigomoya diu si són capaços de treure un bon migcampista sí, si no veig que ens facin una bona plantilla però això és el que diu la gent en el Twitter també és cert una cosa, jo torno a dir el mateix encara estem a mitad de juny, eh? Sí, hay mucho tiempo es por pronte, delante, hay mucho tiempo I, encara estem a mitad de juny, i, eh? I, I a lo millor en això estem sentint justos i a lo millor qui vos para el primer amb el València, eh? És el que hi ha objectius que se estan escapant. El que és que ha anat tot tan mal que, que Clar, un, un la reacció... I és un problema que vens d'una sensació tan negativa que el, el mínim contratemps, per exemple, que s'escape Diaguarà ja és un problema. I a lo millor no saps ni si tan se vol si Diaguarà la va a ser no, un jugador... En una temporada normal... Però és cert, encara és molt pronte. El València encara pot pensar-se a finals de juliol, que encara mos queden quasi dos mesos, entre fins i dir, bueno, i ara què? Tots els que estàveu criticant, i ara... Pot sí, passar, sí. eh? Sí, però pot passar. Que n'hi ha fam de, de, de, de notícies positives, vull dir, n'hi ha, ha fam ha de que el València fitxi algú, d'il·lusionar-se en algú, que... perquè al final, eh, no anem a negar-ho, la renovació d'ahir estaran, que pot ser que al club li vinga molt bé i que siga la decisió acertada, il·lusió, il·lusió, tampoc és que ha generat molt. Vull no dir, la, la gent no ha anat al carrer... i... Acaba de llegir els tuits de cada 5 tres i mig no estaven il·lusionats. Entonces, jo crec que, que la gent, per això, sí que té ganes de, de per lo menos, un, un, un futbolista nou o algú en qui il·lusionar-se i veu que, que, que no, encara no arriba i, i pot ser que siga siguem justos en aquest sentit, que, que encara és molt pront, que, que estem, mm. el a acaba de ser el seu entrenador uh mm-hmm. -huh. i n'hi ha molts clubs que encara no tenen ni entrenador però ni ha aquesta fam, aquesta necessitat de, de, de coses noves. No, y, sobre todo que ya lo decía, en, vamos, cuando estaba en la plantilla, Albelda siempre decía una cosa que decía yo. Es que llevo 14 o 15 años aquí y la verdad es que la gente solo se ilusiona con caras nuevas y tenía razón. Evidentemente, tú después de una mala temporada te ilusionas pues Pero con, yo, con yo en eso sí que estoy de acuerdo y mira que, estoy en moltes de acuerdo en David, pero es que aquí la gente solo... Se... pero no aquí. Sí, en, sí, club sí, sí, del verdad, a la fi, montes voltes establim una mena de comportament antinatural del València amb la resta del món i jo tinc una teoria, i a vegades he discutit molt de Salva, el futbol és igual en totes les ciutats del món. Mm -hmm. Lo del entrenador, criticar-lo o no criticar-lo, lo del ser exigent en la plantilla o no ser exigent en la plantilla, això, jo vull dir, però si eh, en guanya el Barça serà xulat. Al Barça! Pues a la fiel fútbol no dista en los jocs de No, no, no, y, evidentemente pues que la gente se ilusiona con caras nuevas y es, y es lógico y es normal que la gente pues que esté deseosa de, de que lleguen fichajes, pero yo eh, lo he afirmado antes, tú también Manolo, yo creo que el verano, y estamos ante un verano que, que va a favor del Valencia. Hay dos competiciones abiertas, se van a mover muchos futbolistas. Estamos en el mes de junio. Eh, yo creo que otra de las ventajas que va a tener Valencia es que el día 4 de julio, excepto dos, tres futbolistas eh, que están inmersos en esas competiciones o que han estado, no van a estar, con lo cual la plantilla yo creo que al 90% va a estar entrenando con, con, ahí estarán desde el día 4, que es muy ventajoso que tener un, amplio, eh, un amplio número de futbolistas que luego van a estar y evidentemente una cosa importante, que se han marcado cuál es la hoja de ruta de fichajes, se ha marcado que necesitas dos centrales, un medio centro defensivo, un hombre de banda y un punta, y de ahí no te vas a mover. Y luego el, mercado te dirá. Y veremos. El Valencia ha rechazado dos ofertas ya por André Gómez. Dos, dos. Anaba, ahí. No, no tan solo rebuchen al Valencia. El Valencia también rebucha Claro, claro. Eh, pero es que el Valencia no, está buscando un medio centro ofensivo ni un medio centro de potente como André, porque quiere tener a André la temporada que viene. Otra cosa, si luego, como decía algo antes, si lo te dan 60 millones o 70, pues oye, mira, perdona, yo lo intento retener, pero hay que, hay que aceptarlo. Pero, pero y a banda no de vista una cosa si el propietario de, André Y di que el propietario es de Valencia sí. si Jorge Méndez vol a André... Lo va a mover. el va manejar, sí. bàsicament perquè el València agrada o no agrada, la figura de Mendes va estar ahí, primer perquè és l'amic del, del, de l'amo, i segon, perquè és el que te pot ajudar a buidar sales futbolistas de la plantilla. Y, que luego eh, no, pasa nada por decirlo. colocarlos. Y que Peter, y que gana dinero también. Claro, evidentemente. Es que gana, dinero también. que la Eurocopa está en marcha, que ahora André Gómez de más. que gane diners, cuando més diners guanye, eh, més, sí. a invertir en el Valencia. de André Gómez marca un hat-trick y Portugal se seguía para la semifinal y tal, y choca la final de la Eurocopa y André Gómez se revaloriza y en vez de valer 40, val 80. Es que... Pero que el mensaje que está dando el Valencia es que no está buscando un futbolista para sustituir a André Gómez. O sea, está buscando buscando un mediocentro defensivo. Mira, Dos centrales, un hombre de banda y un punta. Eh, me, veis, me ven molt bé que digués això, perquè era el següent tema que anem a tractar. Fem una pausa per a la publicitat i parlem de la notícia que existe este matí en Inglaterra deixa suposada oferta 40 milions d'euros i el València els considera pocs per a deixar eixir André Gómez 12 i 46, una pausa i tornem per a tancar El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Tota la información sobre los cursos populares. Es con seis desmillos especialistas. Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 y 48, el primer misaje que me había afogado este matí era una... no diga, qué una notícia... <laughs> M'ho t'envia un vídeo i diu, uf. Ah, sí, m'ha enviat un vídeo, que habitualment m'envies vídeos, i dic, a, a veure què és. Era una notícia Sky Salva que deia que el, el conjunt del València havia rebutjat una oferta del Chelsea uh mm. -huh. de 40 milions d'euros per l'André Gómez. Sí, 32 milions de lliures, que al canvi venen, venen a ser poc més de 40 milions d'euros. De, notícia que, a més, hi sia molt pront en Anglaterra, Manolo. Sobre les 9 del, del matí la donava la cadena de televisió Sky en el seu bloc d'esports de, i bueno, pues a partir d'ahir pues, és la segona gran oferta diríem que rebutja el València en, en, els últims, en les últimes setmanes per André, per André Gómez es manté ferm el València a l'hora de tractar de eh, pues, eh, evitar a un preu que ell no considera l'idoni pues, eh, la marxa d'André que vindrà més ofertes per André, estic convençut si l'oferta arriba als 50 milions d'euros jo ja no tinc clar que el València eh, puga evitar l'eixida de, de d'André, però me sorprèn que el València avui hagi rebutjat 40 per, per André. De fet, jo pensava que totes aquestes operacions de les que estàvem parlant de les últimes hores uh mhm. -huh. se podien tancar amb la venda d'un futbolista com, uh -huh. com André. André agradís a diners per a tancar Diabarà, Còstic i Gustavo Gómez si el València haguera volgut vendre-lo. Altra cosa és que el missatge que el València l'envia al mercat és que jo a este futbolista no el venc, que és un dels meus futbolistes franquícia. Hasta que si termini l'Eurocopa. Si el voleu, més diners, evidentment. Clar, però, mira, forçar, igual, igual, que parlàvem, sí, sí. igual que parlàvem de les dificultats que té el València per a vendre el projecte, està fent bé a l'hora d'intentar vendre este projecte el que diu Salva, el missatge que està enviant el València al mercat. Hem rebutjat ofertes per Cancelo, estem rebutjant ofertes per André Gómez, Mustafi, si algú vol, que vinga, però que en principi no volem desfer i no estem buscant futbolistes per a aquestes posicions. Eh, vull dir, sí que comença a intentar solidificar, és poc, ja ho sé, però és algo, per a intentar vendre este projecte mm. que, com dèiem, hem de fiar-se molt de la làbia que tinga Suso de cara a convèncer a futbolistes i a, i a representants. Però sí, eh, la, la part positiva dins de, de, d'un projecte que encara no es vislumbra, perquè el València tampoc ho ha explicat, com cada any, és, bueno, el missatge almenys és este. Després veurem si el missatge acaba eh, fent-se tort o acaba recte i acaba transmetint una imatge de solidesa que és bo a l'hora de vendre el projecte al futbolista. Mm. I, I és de manera oficial, ¿eh? Las, do, los, las dos mm. ofertas rechazadas, de manera oficial, confirmado que el Valencia las ha, las ha rechazado tanto a la Juve Eh, como, como al Chelsea. Veremos si el Manchester, eh, yo creo que una vez termine la Eurocopa, volverá, volverá a la carga porque Mourinho está empeñado en el futbolista. Pero sobre todo, y por, matizar y por apuntar a algo más, eh, eh Paco Ayestarán habló con los futbolistas antes de marcharse en esas conversaciones que tuvo y hasta en dos ocasiones le preguntó a Andrés y Andrés se quiere quedar, se lo dijo hasta dos en dos ocasiones de manera privada del entrenador de que se quería quedar. Yo creo que eso también es una nueva lo, que, sí no volía de cama era a la Italia. No, no, pero, André Andrés, sí está a gusto, Sí, lo ha dicho. El que no lo ha dicho o que Cabe lo dice con la boca más pequeña es Mustafi. De Mustafi ya me, cada vuelta me dubtes sí, pero André... cómo acaba la temporada Y para la temporada que ha te en mm. desplantes también Sí, y es verdad que el, el mensaje ese que le lanza Andrea al entrenador de que se quiere quedar sí o sí, yo creo que hace que en esas entrevistas o en esa eh, cadena de entrevistas que hizo, que iba diseccionando muchos mensajes, eh, eh, pues dijo uno, él cuando se refiere a los mediocentros da tres nombres y del resto no dice nada. Da el nombre de Javi Fuego, de Parejo y de André. Ni habla de, ni habla de Enzo Pérez, ni habla, por supuesto, de Danilo, ni habla... Habla de esos tres porque son, una vez ha hablado con los futbolistas, eh, los tres que quiere para la temporada que viene. Ahora bien, dicho todo esto, que queda muy bonito, si llega una oferta por 60 millones, yo creo que el Valencia está entre la espalda y la pared, evidentemente. ¿Vosotros creo que André Gómez va, a estar en el Valencia en que ve? Sinceramente Veis André Gómez a temporada que el La megua, ¿eh? la meva visió es que no. Yo tampoco? Yo les dará, evidentemente no, que el no que continúa No, el se, fa, el dur, pero no ha dicho que es intransferible André Gómez. Eh, no ha este jugador no, no bueno, aquí d'aquí. Claro, claro. algo. però ja coneguem que... Se fa dur. Ja coneguem que, que, que 40 no vol, que vol una xifra claro. superior a 40. lo que avui pues, hem conegut, ni 35 de la Juve ni 40 mm. del Chelsea. Ara, jo també pense que, desgraciadament, perquè jo no vendria, és que Andrés se n'anirà, no el vendria, ojo, mm, si arriba una, una, una quantitat superior a la que avui han oferit, de fet, jo 40 quilos més plantejaria. Jo la història d'André d'enguany és la de Otamendi de l'any passat. Sí, sí, és la mateixa. Però vaig dir una cosa, és que a lo millor el fet de que puga entrar una mortera per André... Claro, és bo. Es lo que te puede abrir deportes del mercado, eh? Claro. Voy a anem a posar-se en los ruin que es que el futbolista. es que lo mejor perds un jugador de 8, pero puedes guañar 3 de 7. Y te puedes plantear a la hora de, hacer salidas de aceptar salidas a coste cero, claro. pero si se hacen cargo de fichas de 3 millones de euros netos, que eso es infumable pues ya, sea, en el Valencia actual. El, problema del cual ya hablaremos, sentaría menos mal. Fa dos ha s'ha de una información que va a donar eh, de eh, un acte de la Guàrdia Civil en Patàs al qual havia sigut convidat Negredo eh, i, i Negredo al principi no, estava remit, però conforme pues, va passar va passant l'acte que ja el xicó pues, va soltant, estava ja més a gust i tal va parlar en la, en la gent i li diria que ell lo de menetxar-se del València que de moment no ho contempla que sí, que hi havia hagut una oferta de Xina que sí, que hi havia hagut interès de l'Inter i del Milà, però que de moment ha d'anar-se'n a un lloc que sigui una bona ciutat, on li respecten la fitxa que té el València i que sigui competitiu. I ara mateix no hi ha cap equip competitiu que vagi a pagar la fitxa d'Álvaro Negredo, vull dir, i és que i a més, Negredo sap que el València té un problema perquè no el pot deixar sense fitxa bueno. per molt que hi estaran l'has assenyalat públicament per molt que el club li hagi obert un expedient per fer una entrevista en un mitjà de comunicació per a dir-li arrea que no te volem i esta és la mostra per molt que el club li estigui so, podeu dir missa és més, Negredo va passar el cap de setmana este passat no, l'anterior va passar en Sicília en un resort tornava el dijous a València via AVE i me costa que hi hagués gent de l'estació que li va donar ànims i tal i ell va sentir com dir, <laughs> porque igual me dan ánimo si me voy a quedar. Eh, si, eh, eh, si no, no estic plante me el me Yo lo que venía a decir es que igual que el h de Negredo es evidente, que mis H estamos, vendemos a Negredo, a ver quién viene y lo, y lo paga. el mensaje en André Gómez es, André Gómez cuesta más que 40, ah, pero no es intransferible. Y ese es un poco el h que yo detecte del, del Valencia. No, no está diciendo que es intransferible. En ningún momento se le va a decir, no vamos a venderlo. Este jugador es clave y fundamental. No, no. simplemente por 40 no. Pero si vienen más... Ahora, el problema sí, y jo torno a decir, es... Y entenc a aficionado, eh? Y hay un mal concepte de vendre cuando es la clau del futbol. El millor Valencia de la historia, cada any venia uno o dos jugadores fundamentales y no había problema. Sí, sí, sí. La ah, Juventus pero... en esta vida, la Juventus en esta vida o ha venut tot. La Juventus va a si venut Pero no, si tú vens y, y pagues un jugador contrastat, Esta vez. Pero si tú vens y pagues tres promesas... Ese es el problema. Ya... Lo que, lo que dus haber venido. venido. Claro, Pero el problema no es vendre. Claro. y que luego los clubes, eh, porque nosotros pensamos que al Valencia le toman el pelo, que vende muy barato. los clubes no son tontos y los clubes saben que en el Valencia hay cinco futbolistas que tienen cuota de mercado, que tienen son futbolistas apetecibles. Voy a poner porque como va a salir un portero, pongo sin nombre uno de los tres porteros. Mm. Tiene mercado. Cualquiera. Sea Diego Alves o sea Ryan. Luego, evidentemente, tienes a Gaya que este año tienes las dudas de que está inmerso en una recuperación de una lesión importante a cualcácer que no quiere salir ni a de tres. Mustafi, Cancelo y André. Bueno, Cancelo, yo no lo había metido, pero sí, podemos meter a Cancelo. Digo seis en vez de cinco. Son esos, es que no hay más, no hay más. No hay jugadores que te vayan a, producir un traspaso alto. Evidentemente el Valencia tiene que jugar con eso. Eh, lo fácil y lo bonito, y de verdad lo bonito sería que los jugadores que no cuentan para el entrenador los pudiera sacar por mucho dinero, cosa que es complicado, porque tú ya has señalado que esos futbolistas no van a continuar, con lo cual los clubes saben que esos futbolistas eh, puedes rascar mucho y llevártelos con poco dinero. Pero evidentemente de esos otros cinco futbolistas, si no sacas a los otros vas a tener que vender. Y ahí es cuando vas a tener que tomar la decisión. Y evidentemente yo creo que están entre André y Mustafi según la, competición que hagan en Europa y según las necesidades y según lo que tengas para sustituirlos. Que yo estoy empeñado en eso. El Valencia tiene que acertar, como se acertó con la salida del de, de, francés, de Mathieu, ah. y trajiste a Otamendi. Eso, es, eso es acertar. Pero luego no acertaste para sustituir a Otamendi. Es así, es así. Ni Bueno, pues, eh, amb tot això, en efecte, el València també, eh, com deia, per a la gent que estigui també... És que a València l'han rebutjat, que és el que l'han rebutjat, <laughs> però també el València rebutja ofertes. Vull dir, eh, també comença a donar, com deia abans Pedro, una imatge no totalment tancada, però sí de, bueno, eh, a lo millor el venem, però, tam també de dir, però tampoc va ser tan fàcil. Lo de rebutjar el València igual el València tampoc vol que li prenguin el pèl, perquè igual 15 quilos per Diaguarà, que jo en tots els respectes, correcte, però 15 correcte. quilos per Diaguarà... Per Diaguarà ho veig massa. I en el cas de Gustavo Gómez, com hem, com hem dit, eh, sí que ens han confirmat, vull dir, el representant que ha parlat en, en Paraguai, que és un dels dos que té, i té dos, un és Augusto Paraja, que és el que hem sentit dir que el jugador eh, ho té molt encaminat cap, cap a Besiktas, cap a l'equip turc, però amb l'altre hem pogut parlar personalment amb Renato Vitar i ens ha dit el mateix al respecte de la destinació del futbolista que el València es va interessar però que mai va arribar l'oferta o sigui que pel que fora el València per este futbolista paró, no, paró, va parar, no va ofertar es que Alguna cosa va jo, córrer. No, no sé què és pitjor, si te critiquen per no arribar a lo que demana el Bolonia o pagar 15 per Diagorà, o més de 15 per Diagorà. Esa és una gran pregunta. Mira, potser ja tinc la pregunta del Twitter de demà. <laughs> Pedro Moreno, gràcies. A vosaltres. Manu Jimena, moltes gràcies. Un abrazo, chicos. Colgado, fins demà. Adéu, Manolo. Ara ho deixem així, 3 més quart demà, com sempre, Murciélago, com Vicenç sempre, Levante Televisió, tornem a la ràdio, a l'hora habitual, 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà.